для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Меліжа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташук. вароты ўсё ціснуліся, усё круціліся ў хляве. Рахманых ведар пачынаў злаваць, не на жарт замахваўся мыліцыю. «Адыдзіце, баба, ейбо кажу. На двор хоць выйдзіце, а то не пагляджу кастылём, каторую, не пагляджу па рэбрах, ейбо, шпектакль найшлі, кароў толькі пужаеце, пужалы чортавы. Жанкі, мы ўсё дагледзім, нічыю кароўку не абідзем. Лагодна разважна памагала свайму чалавеку ольга. Але ўсе ціснуліся. На змену тым, што адыходзілі, уцісквалаліся другія, цікаўна ўглядваліся, гаманілі, смяяліся. Увесь час лезлі, шнырылі між дарослых дзеці, штурхаліся дурылі нібы на вяселлі было некалькі мужчыны, сярод якіх увага жанок адзначала асабліва старога глушака, нібыты гната, пракопалі суна. Стары корч глядзеў вельмі уважліва і з павагай. Калі хтосьці паддобрыўшыся да старога, сказаў, што ў каровы і ты не хочуць разам жыць. Вунь як глядзяць адна на адну скасавурыўшись. Стары спакойна паправіў прывыкнуць скаціну да ўсяго прывучыць можна на тое ж яна і скаціна нібыты гнат кінуў нейкія насмешлівыя за ўвагі і плюнуў лясун глядзеў моўчкі панура слова не выцягнуў так і пасунуўся з двара, нягледзячы ні на каго, не зважаючы на тых, хто цікаўна глядзеў услед. Сярод жанок, што ўтоўпіліся на двары, найбольш хваляваліся чарнушка вакуліна і цётка сарока. Ну, як хто? А я што б такое зрабіла калі? Дык ніколі. Куліна круціла галавой, з чырвоным злым тварам клялася перад усімі ніколі, Нават пад прымусам яна такое не зробіць. О, жизнь не будзе. Прыйдзеш з работы ніякай турботы, растарыквала адважна тётка Сарока. Ні каровы, ні свіняць, адны сцены ў хаце, любата. А як гэта яно будзе? трывожылася Васілёва Маня. Добра, як у каго няма нічога. Э, запярэчыла нявесца Васілёва матка. Не шкода хіба? Багатаму шкода корабля, а бедному кошеля. Ну, корова это не кошель, сказала небыта Игнатиха. То-то и оно. Что это правда будя со всей этой выдумки? Разваживала Василева Маня. На Хоневым дворы были наибольш мужчины. Тут так само топились и коля ворот, позирали у хлеву. Некаторыя калгасаўцы проста цікаўныя хадзілі ў хляве каля коней. І на двары ў варотах шнырылі дзеці, ва ўсім падобныя на тых, што былі на хведаравым двары. Мужчыны рабілі ўсё больш паважна, чым жанкі, і меркавалі і пасмейваліся стрымана, як і належыць мужчынам. Багата хто былі нязвыкла задуменныя, і летні ўсе курылі. «Хлеў спаліце, чэрці!» – крычаў коня, што распараджаўся ўсім. «Выйдзіце адсюль на сход!» «Коней толькі вы мне трывожыце, аднаасобніцкія душы!» «Правільна, Хартон, гані!» – падтрымаў коню Міканор, што ўвайшоў у вясёлы дужай хадою. «Як ісці разам, дык не хочуць, а як глядзець, дык сяло цэлае!» «Так хіба ж уткнуць галаву куды?» адгукнуўся міце ляснік. Галаву не уткнеш, глянуць наўперад трэба. Меканор, як і належыць старшыні, пачаў аглядаць канюшню, праверыў, як пастаўлены коні, як сена палажылі. На тым, як трымаўся ён, што рабіў і як рабіў, усе маглі, усе ў каго вочы, павінны былі бачыць, што ў калхосе, цвёрды надзейны гаспадар. Чтоб корм хартон даваў па рэжыму, у паложаны час па рацыёну, распарадзіўся Меканор, і кіб ніякіх парушэнняў па ўсіх законах навукі, як дагаворана. Коня, тым часам, як і трэба адказваць на распараджэнне, запэўніў, што ўсё будзе рабіць як належыць. У гэты момант і нітрохі не лічачыся з тым, што побач такі важны чалавек, ідзе такая сур'ёзная гаворка. Хонева кабыла быццам бы грызнула міканоравага каня, і той віскліва заржаў і брыкнуўся. Кабыла зноў драпежна выцягнула морду, а конь крутнуўся ў бок. Пры высокім начальстве, нібы знарок, ушчалася паганая старая бойка з віскам, з брыканнем, загіднай злосцю. Хоня рынуўся да коней, аперазаў пугую мышастую сваю кабылу і супакоіў коня. «Коні, і тыя кусаюцца!» як узрадаваўся хтосьці з тых, што ціснуліся ў варотах. «І дзяліць няма чаго! Сена ўсім адзінакава!» абрыкаюцца. «Характер шчэ не сакрэт аднаасобніцкі!» хацеў адбыцца жартам міканор. Несазнательная, падчапіў хтосьці, не гатовы яшчэ. Ята яны браточкі любячы, любячы злуюцца, ускочыў у гаворку зайчык, чтоб конь гуляў з ёю з кабылкаю, а не драмаў. Нічога сабе любоў, аж заенчыў, сказаў хтосьці. Праверыўшы, што трэба, Адаўшы распараджэнне, Меканор паведаміў Хоню, што пойдзе зараз паглядзець кароўнік, заклапочана дзелавіта падаўся з хлява з двара. Людзі пачці выраступаліся перад ім, некалькі чалавек з гуртам дзетвары рушылі ўслед. У цэнтры натоўпу, што застаўся, руды ўзрадавана ўзяўся тлумачыць. У кожнай культурнай канюшні абязательна павінна быць, так сказаць, ячэйкі на кожнага каня. Зноў ты, братачка, за агітацыю сваю учапіўся нейкі сур'ёзны зайчык. Я не агітірую, адказаў Андрэй, я са ўсім так сказаць наадварот. Крыцікую, што вы робіце няправільна. Замест таго, чтоб як вучыць партія строіць канюшні правільна, вы ўсё разабралі па хлявах. Это ж скрыўленне, а не калгас ты глядзі дзядзько шмаргануў носам алёша губаты а то за агітацыю проціў калгасаў мы не пагладзім по па галаве знаеш што бывае за агітацыю знаю адказаў андрей дак я ж не траціў ён гонару крыцікую не проціў калгасаў у цэлым я проціў так сказаць няправільных калгасаў следовательно за правільна як вучыць партія Там разбяруцца, дядько, у тоне Алёшавай гаворкі чулася пагроза. Ось разбяруцца, за што ты агітіруеш. Ты не вучы мяне, зазлаваў Андрэй Руды. Рана вучыць узяўся, не знаеш нічога, дак слухай другіх. Але ўсё ж прыціх і зусім потым сышоў з двара. А іншыя яшчэ доўга тоўпіліся, вязалі стрыманую гаворку, курылі, маўчалі. Тое, што бачылі, чулі, было самым вялікім клопатам куранём. Мала было такіх хат, двароў, дзе б не гаварылі пра гэта, не меркавалі, не думалі, гаварылі, думалі, усюды, у хлявах, у гумнах, у поле, дома, зморана вячэруючы ў думнай начной цішыні на палацях. Думалі. Думалі. Абышоўшы ўсе двары, дзе збіраліся людзі, наслухаўшыся і нагаварыўшыся, куліна чарнушкавых толькі апоўдні вярнулася на свой двор. Чалавек каля хлява сек ножом свежае толькі што нарванае зелле, рыхтаваў яду свінням. О, як падурнелі! Не першы раз абурылася, быццам і не заўважаючы таго, што робіць чалавек, не дзівячыся, што робіць ён яе справу, і не да таго ёй быццам бы. Чарнушка нібы не чуў, На ўколенцах секасяк зелле, занята бы ўздавалася толькі сваім клопатам, потым ужо спакойна стала параю. Не заракайся, куліна. Я, а не дождуцца, адказала яна. І не будуць дажыдацца, сказаў чарнушка, сама пойдзеш. Як прыйдзе пара, пойдзеш. Гэта я? спытала яна ты чарнушка не спыніўся на момант звыкла сек зелля свіням мачыха яшчэ распаленая няўвагай чалавека яго недавер'ем не ведаючы што адказаць вартае таго гневу які гарыць у ёй склала раптам фігу ашаблела тыцнула кудысьці фігу ў сяло а вось ім чарнушка зноў стала параіў не заракайся куліна кінуўшы секчы, ён устаў зірнуў на жонку зморанай, як бы не разумеючы. А чаго ты это так бядуеш? Ён выдзеліў асабліва гэтае ты. Можна падумаць, ты найболей утраціш, багацце самае вялікае можна падумаць у цябе. А не багацце, сказала куліна, А як мы толькі і мы жывем тым багаццем? Паліна глядзела на чалавека і здавалася таксама не разумела яго. «Багацце, што б яно правалілася!» – працягваў чарнушка. «Свету белага не бачыш! А толк які?» «Ось дочку багатай вывелі!» – загаварыў ён раптам, інакш, болісна, нават як бы са слязамі. «Багацейкаю! Панію зрабілі! Цесься! Цесься адно!» – зазлаваў і загадаў мачыся. «Бяры!» зелле свіням давай, багачка ты. Чарнушчыха, збітая трохі папрокам за ганніну бяду, у якой яна чула сябе такі вінаватую, хоць і не паказвала гэтага. Момант шукала, што б такое сказаць чалавеку, як яму адказаць, калі убачыла, што хведька, які паявіўся аднекуль, сочыць пільна з нейкім смехам. А, это ты, ізноў гультаваў зноў ганяў на выган, абы матка адвярнулася на хвілінку гуляць яму, выскаляецца яшчэ. Чарнушчыха у запале пашукала ці няма поблізу дубца, але не знайшла і раптам ухапілася мяшаць свіням зелля. Няма калі і этому рабіць, прамовіў чарнушка. У матку сын пайшоў. Таксама жыць не можа без палітыкі. Пад вечар зайшла Ганна. І спрэчка, што здавалася забылася ўжо, зноў гарэлася. Толькі што цяпер бацька і мачыха, як нейкаму праўдзіваму суддзі, даводзілі Ганні кожны сваю праўду. Хведька таксама быў тут, у потімку моўчкі сядзеў за сталом, чакаў, што скажа праўдзівы суддзя, матцы і бацьку. Сабраліся вячэраць, а не вячэралі, нібы забыліся, чаго сышліся. Не багацця, кажа, а Ганначка, скардзілася мачыха Ганне. Як усё адно я не знаю, якое багацця гора не багаць, але і тое забываць не трэба, якой не я жывем з яго. Жывем не памерлі. Толькі што неахвотна не любіў спрэчы казваўся чарнушка. Жывем дзякаваць Богу, і ядзім нешта і адзетай, і сыты, і хлеб твой, і хата твая, і каровы, і авечкі твае, як там не жывеш, а жывеш спакойна завеш. І сам знаеш, калі што якое дак выручыць екаму. «От то-то і оно», – знов коротко і неахвотно запярэчыў чарнушка. Ганне не хацелася спрэчкі, прыйшла пасядзець сярод сваіх, адпачыць ад працы, ад нямілай карчоўскай прагнасці. Жыць, канешне, трэба з нечага, разважна для прыліку адказала яна мачыся. А толькі мама шчасця, не ў адном багацці. А хто ж кажа Ганначка, Я толькі што пра гаспадарку думаць трэба, як жыць будзеш думаць трэба. Ну, як я ў чалавека шчасце працягвала Ганна. Так і гаспадарка значыць нешта. А як няма шчасця, які ж толк са ўсяго? Ой, гэта яно, канешне, і без шчасця не соладка адказала ёй мачыха але як есці не будзе чаго як зубы на паліцу палажыць прыйдзецца так от будзе шчасця бы адно голадам марыць там будуць азваўся чарнушка пераначваць усё страшна разважна прамовіла ганна так да і тое праўда немаведама як там будзе а толькі горы як е я наўрад ці будзе. Горай, здаецца, не бывае ўжо. У той жа час у васілёвай хаце, Усе таксама сядзелі за сталом. У потімку сёрбалі боршч. Вячэрылі моўчкі, толькі Васілёва малое захліпала ў калысцы. Маня недовольна прамовіла: Ну вось зноў. Як усё адно знарок, толькі прысядзеш, каб узяць што ў рот і вось на табе. А што б табе? сказала злосна, клянучы, але Васіль перабіў яе кляцьбу, загадаў ісці пакарміць малое. Он чуў Володя сёрбаць палез на палаце, перахрысціўся на абразы дзед Дзяніс. Зачыкаў красалам, хацеў закурыць люльку, калі матка, што сядзела ля Васіля, затурбавалася ў голас. «Як гэта яно цяпер будзе?» Звярнула тым часам з'езджанай дарогі, азваўся дзед Васіль. «Па балоту проста, па купінах». «Як гэта?» – спытаў нядобра з папрокам сам Васіль. «Знаць вам трэба ўсё, канешне. Забіваць галаву, як будзе, як будзе». «Да як же не забіваць яе?» – нібы прасіла і раіла матка. «Тут жа, сам бачыш». «Бачу, бачу», – зазлаваў Васіль. «Сваёй сухоты мала». «Дык ці ж тое так адбудзецца, Васілько?» – нібы пыталася і тлумачыла матка. «Думаеш, што ўсё на гэтым?» Тым часам гэта пачынаецца толькі, падтрымаў яе дзед. Маня ад калыскі раптам уварвалася запалена. А няхай лезуць, каму надаела жыць, А мы нам і так непагана, добра жывем. Это пачынаецца толькі, падумаў зноў у голас дзед. І это так не кончыцца. То ж і думкі ўсякія таму, Василько заенчыла маці. Васіль устаў з-за стала, а матка адразу адсунулася і прапусціла яго. Потым стала збіраць лыжкі, павольна, нібы чакала, як пойдзе далей гаворка. «Як яно кончыцца, ніхто не знае», – сказаў Васіль спакойна, разважна стала, як і належала гаспадару галоўнаму чалавеку ў хаце. «Нам і без гэтага сухоты пагорла» як бы папракаць стаў. Трэба адмалаціць жыта, ячмень, авёс, а потым араць. Хату дарабляць трэба, чтоб перабрацца скарэй, чтоб дзерава не пагніла да ўлазін. Ён памаўчаў трохі. Ля цагільня зімае пасеяць, думаю, вось. А зімае павінна ўрадзіць, азваўся дзед. Як пагода не падгуляе павінна. Ну і хату трэба чтоб помог докончыць батько, сказаў Васіль ужо да мане. Ну, чтобы Пятра ўзяў на падмогу. Паможа. Я скажу, паабяцала маня. Тым і скончылася гаворка ў дзятлікавых хаце. Сталі разыходзіцца па палацях, раздзявацца. Адзін дзед, які летам спаў на печы, доўга яшчэ круціўся бяссонна, не мог утішаць назольны кашаль. Доўга не спалася хадосцы. Яна, як звычайна, ляжала на палацях з малымі. Маленькі антосік, скурчыўшыся, соваў ёй каленямі ў бок, уцінаў галоўку ёй пад паху. Хадоська ласкава падымала яго на руку, але праз момант малы антосік зноў саскозваў з рукі, уцінаўся галоўкай пад паху. У хаце ўсе малыя спалі. Толькі зрэдку з тихім мерным дыханнем злучалася глухое мармытанне. Дзеці што сцісснілі, напэўна. Але сны сніліся ім добрыя і не будзілі нікога. Недарма найбольш чулася хадосцы, тихае, салодкае начное плямканне. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Ліка пташук. Ой, дума, моя дума, ой, дума, моя дума, молодецкая дума. А кабжак вжак моей думе, родна мамочка ко мне. Повела б я свою мамку, посадила б свою мамку на часовым ганочку. Гаварыла б сваёй мамкай, гаварыла б сваёй мамкай, цэлы дзень да вечара. У а як мамачка жыва, як мамачка жыва, мне дорожечка мила. У -у -у. А як мамочка помрыть, а як мамочка помрыть, дорожечка зарастеть. Зарасцець дорожачка, зарасцець дорожачка, ельнічка, бярэжнічка. Ельнічка, бярэжнічка. Бярэжнічкам, ельнічкам, бярэжнічкам, дробненькім сасонічкам. Ой ты гай жа ты мой гай, Ой ты гай жа ты мой гай, падымай вецце ў гору. Падымай вецце ў гору, падымай вецце ў гору, расчышчай мне дарогу. Расчышчай мне дарогу расчышчай мне дарогу, А як мамца ў госці ідуць,